Museo Camille Claudel. La cultur caieroi de giornaloi tra la mondo informas lasta tempe pri la inauguro de Museo Camille Claudel en la Franza urbo nogent sur Seine, cent kilometroin sudoriente de Pariso. Gi estas effective interesa casajo en la campo de tutmonda arto. Fine, al tiu granda artistino, oni donas dignan locon quiu montras sian vercaron cae elstarigas sian genietson. A parte curiosa estas che tio ocasas precise ciam oni omage memoras la centia region de la morto de alia geniulo de sculptarto. Auguste Rodin, la vivoi de Roda cae Camille tragice interplectigis. Post tumulta sufert plena por si inter rilato inter la duge artistoi, resultis tuia gloro por la viro cae forgesitezzo por la virino. Nur quelcaen iardecoen post sia morto, la mondo ec consciis pri la valoro de sia arto. Gis la iaroi post 1970, oni simple nenion menciis pri sci, cae comence oni ec nesciis ciu Camille estas viro au virino. Camille Claudel nascigis en la norda Franza villaggio Fer Antardnois en la iaro 1864 en burgia familio. Sia familio neniam acceptis sian vivon de artisto, kiu effective estis neordinara afero por virinoi tiu tempe. Oni rifusis sin en arto lerneioi, gis si successis frequenti unu tian institution por virinoi. Sia talento burgionis iam entre tre iuna agio. Post quelca iaroi si farigis lernantino de Rodin, quiu estis iam famulo. Baldau comencigis inter ili tumulta am relato quiu dauris pli o dec iaroin. Fine, ilia am relato cesis, quancam ili plu convivis dum certa tempo sequis nenormalae condutoi cae esprimoi de sentoi, cio conducis al diagnoso de schizofrenio. Camille detruis grandan quanton de siai sculptajoi, sed savigis circa naudec, el ciui multain oni povas visiti en la nova museo. Camille Claudel restis en psichiatria hospitalo dum la lastai tridec iaroi de sia vivo, quancam si povus reveni heimen lau curatsistai documentoi. Si mortis en la iaro 1943. Shaine, sia familio ne consentis revenigi heimen la compatindan virinon. Sia frato, la conata poeto Paul Claudel, visitis sin malofte en la hospitalo la sculptarto de Camille estas unica, plena de simboloi, lirica, delicata, transdonanta forta in sento signifoin. Inter shiai chef verkoi onicitas la valson la matura agio cauranta virino. Pro sia turmento plena vivo cae eminenta arto, si farigis simbolo pri virinae raitoi cae furto.